Uh, no doubt uh, we'll catch up with the rest of you throughout the day. Um, the way we will proceed is that uh, we will have a number of our kaikaranga uh, situated sort of further in towards the complex and up towards the po that will be unveiled today. Um, we will be led on by a karanga and then our wairea or our takutaku uh, will start at that time. Now the the pathway to the Po is quite narrow. Um, so the suggestion is that the Kaumatua and the school um, and, and, just a small amount of people move up to the Po. So the remainder or the majority of us will stay within the complex here. Uh, when we come down from the Po, then everyone will be able to head, head up there and have a look. Um, but at that time, we will start moving around the whare, around the Te Pātaka kōrero, uh, the Waiheke Library, and uh, still carrying out our karakia uh, until we move to the front. And then from there, Ko te tūmanako kia tutuki pai tēnei āhuatanga ahakoa te aha, ko te kōtahitanga a te iwi me te hāpori te mea nunui i tēnei rangi. Nā reira, ko tērā, tērā. Ko te tauira, ko te tauira. Tēnei rā te apuhuku, te apirangi mō te orooro o Io Matua, i puea e te taketake, i a ueue nuku, i a ueue rangi. Pēnei ka hohou ki runga i te tupua, ki runga i te tawhito, ki runga i te kāhui o ngā atua. Kia tae mai mātou, iwi me te hapori, kia huraina mai te ēnei pou, ngā pou tokatoru. Pūtiki a Tahu i te noa o tēnei tau. Tū mai rā koe e te pūtiki a Tahu e tahua tonu hoki tōna titiro i ngā pae maunga i te ūnga mai o te rā. Nō reira e tū mai e te pou, tēnei te pou i tohua ana hoki te kura tuarua o Waiheke, nō reira he mihi kaua ana hoki ki a ia, ā, tūturu ki te maua ki a Te Ūnga. He muramura tōku ki te ao. Kia tupu, kia whanake, me he rākau. He poka te pou whenua, he whatu tititirangi, whakahoki ngao ki te whenua. Oh, ko wai te ingoa o tēnei pou? Kaha te ingoa o tēnei pou. Ā, ka tū kaha mai te pou o Piritahi. Tēnei te mihi atu ki a koe i runga i te hungāri e hura e te iti. Ka kanohi mai rā, ko kanohi, e aro mai rā koe ki te taha. o te maunga o Piritaha. Nō reira tū mai, tū mai, tū kaha mai. Tokotoko te pou, ka hikitia. Tokotoko te pou, ka hapairia. Kia tū rewa ki te rangi. Tūturu a Whiti whakamaua kia tīna. Tīna, haumi e, hui e, tāiki e. Ki te kate nā rā koutou. Ka rongo e ki te pō, ka rongo e ki te ao. Te wai e haupu. He motu e takipāhu te te rito hai kake e rira taputapu. He niu here ki tōna. Angiangi mātaki te niu here ki tō ia. Ka tāki ngā pio ki taua netea tapu kawa nei. Te whanga tū ki te kimihanga o te rangi. Ki ngā ananga o te rangi. Tata Pēti Pēnā anō ake, anō ake te toki nui a tāu, he toki roa, he toki motuhake. Ko te tangi mai a te manu. Huikihuiki tō tapuwae, rangaranga tō tapuwae. Tangi mai te manu, tangi whakatākotokoto ana ki runga i te whenua o Waiheke. Tangi mai te manu. Ano, ano e, tu mai te toki. Aue, hui e, kai ki e. Haere mai, haere mai, haere mai i rā. Ko wai te ingoa o te whare nei? Waiheke Pātaka Kōrero. Nā reira, ko Waiheke Pātaka Kōrero, kia tū kaha mai, hei punga mātauranga mō te hāpori o Waiheke. Ka tū kaha mai koe. Kaha mai te hapori ki te kai i te kai a te rangatira. Ka reira, tū kaha, tū tonu, tū ake nei hei aronga, hei punga mō te hapori me te iwi ki konei. Ngā Tamariki Pōwhaiwhe i te wā nui tapu a tāna, ko ā, ko ā rātau ki runga. Kokōtia ngā rākau o te whare nei, kua waiho atu i te urunga tapu. Kokōtia ngā pūtake o te rākau o te whare nei, kua waiho atu ki te urunga tapu a tāna. Ona wakai nei i hoea mai ra ai te ruku a te hena i Hawaiki Pamama, a ka whiti mai ra te moana i Aotearoa, he roa hiki ruku hiki rangi ka ai ki Niuhelan, ae nei te arawa tokomaru. Kohu kohu nui e, kohu kohu nui e, ki kapa te moana e papaki mai ra, e haruru mai ra, tawa ki uta, tawa ki tae, taringa rahirahi, pūku nui e, titiro whakawaho, i Wharekawa, ki Maihau ra waho. Ki te arohauta, ki Rataroa, Hauraki, taku iti, taku wehi, Tamaki, taku ana wana. Kei nui te rawa aku putake mana, Iaahaha! Heke iho mai, ka tuara mai a Pāua e! Hauraki, taku iti, taku wehi, Hauraki, taku ana wana. Tūturu a Whiti whakamaua kia tīna. Tīna. Haumi e. Hui e. Tāiki e. E ara e tū. Te motu tua kei raro i te akau hāruru mai ana ngā ngāru e. Oho mimiti whahoro e. Aha mimiti whakoro e. Ka titi ana karu ka tiro ki runga. He purere a te karoro ka tau ki uta Aha puei he kai nga whakaara ki hiri whare a Kahana. Hei raro rekereke whai o tera. Hei i ho ara puta ko te aua tikapa whakawhiti ki tu atu mo e mata o tu te kura haru. Tu te kura haru. Ko kiri ana ko wai heke. Ko ia te aha maua kia kira. Ia hau e hui e ai ki e. Ko to ia mai i te waka. Ki te urunga te waka. Ki te moenga te waka. Ki te takotoro mai kai katoa i te waka. To ia mai i te waka. Ki te.